для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. зале амаль не гаманілі. Амаль усе маўчалі, чакалі. І раптам у цішыні гэта вельмі чутна вырвалася. А што ж ён пляце людзі? Шчырае, здзіўленае, жаночае. Галенчык не той, што не збянтэжыўся, а Па яго твары прайшла нават давольная задзірастая усмешачка. Ён упэўнена стаяў за сталом, член камісіі таварыш Гленчык. Ён абводзіў усю залу позіркам, у якім былі і смеласць, і разуменне ўсяго недаступнага многім з тых, якія сядзелі ў гэтай зале. Можа быць, нават усім недаступнага, разумення і цвёрдасць, якая толькі мацнела ад розных выкаркаў. Вам трэба факты, сказаў галенчык як бы радуючыся. Голас яго зноў дзіўна падужыў. Калі ласка, усе вывады, якія я зрабіў тут, аснованыя, на фактах. Усе факты правераныя, дакладныя. Я пачну з таго, на што даволі асцярожна намёкам нацеліў таварыш кудравец. На факт заступніцтва таварышам апенькам за былога афіцэра гарошку. Падумайце, член партыі, старшыня райвыканкама сам дабіваецца, каб аднавілі на рабоце настаўнікам былога афіцэра каб даверылі выхоўваць наше маладое савецкае пакаленне нашу надзею дзяцей белому афіцэру заклятаму ворагу савецкай улады трэба дадаць гэта таксама важны момант вельмі важны сваёй цэлі апенька дабіваецца пасля таго калі партыйная ячэйка райком камсамола і раяна разаблачылі гэтага ворага, вырвалі яго як шкодную траву засяроддзя нашых савецкіх дзяцей. Аб чым гэта гаворыць таварышы, падумайце, Але гэты факт не адзіночны. Такіх фактаў вельмі многа іх можа прывесці дзясяткі, а можа і сотні з дзейнасці апенькі на пасту старшыні райвыканкама. Не далей як тыдзень таму, ужо тады, як работала камісія, таварыш апенька ўзяў пад сваю апеку ашуканца цёмных нашых людзей. Папа, як прыйшоў да яго у райвыканкоўм поп, З казкамі нібы ён усвядоміў школу рэлігіі, якой ён служыў усё жыццё. А вось цяпер Поп рашыў астрыхціся, захацеў быццам бы пачаць жыць сумленным жыццём. Таварыш Апенька, вопытны работнік, немалады партыец, паверыў на слова гэтаму прайдзі свету, гэтаму богавому служку які прыкінуўся толькі для таго, каб замаскіравацца пад нашага савецкага чалавека, каб уладзіць у наш савецкі інстытут свайго папоўскага сынка. Больш таго, апенька, а гэта факт. Праверены факт да указання гэтаму папу, каб той вёў агітацыю супроць рэлігіі і ўзяў слова, што той будзе агітаваць і гэта не выдумка. Гэта факт. У той же самы дзень таварыш Апенька узяў пад сваю апеку яшчэ аднаго пакрыўджанага савецкай уладай сынка крыважэрнага кулака з вёскі Курані глушака Сцяпана – Кулацкі выкармак устроіў апеньку спектакль, нібы бацька ў кулацкі хлеб дзяры яму горла і ён кінуў бацьку і просіць, каб далі яму месца працаваць у камуні. І апенька паверыў кулацкаму сынку, паверыў і памог ушыцца у камуну. У зале там сям зашумелі, распораз выляталі выкрыкі, абураліся галенчыкавай гаворкай а некаторыя радаваліся ёй. Апейка не здзівіўся, просто адзначыў сабе: Былі і такія ў зале, што радаваліся. Але большасць прыкмячаў ён маўчалі. Маўчалі і чакалі, што будзе яшчэ далей. Было штосьці ў саміх прыкладах галенчыка і ў тым, як сам ён гаварыў, нешта такое, што прымушала людзей слухаць і маўчаць, чакаць. Рукі апейкі дрыжалі. Важкае тлумнае ўсё поўніла галаву, нецярпліва ўздымала з табурэткі. Няхай гаворыць. Няхай выкладваю ўсё гэты галенчык, як бы загадваў ён сабе спакайней спакайней ты слухай трымайся з годнасцю людзі глядзяць на цябе няхай бачаць што ты ведаеш праўда твоя трэба слухаць усё трэба ўсё запамінаць каб не прапусціць потым чаго-небудзь і адказваць Што ж гэта такое? Як гэта назваць? уядаўсю апейку галасок галенчыка. Ёсць людзі, якія называюць гэта дабратою. Галасок быў поўны іроніі. А вось вы, таварыш кудравец, называеце гэта дабратою, а бальшавікі, сапраўдныя бальшавікі называюць гэта інакш. Сапраўдныя бальшавікі называюць гэта патуранням класава чуждаму ворагу змычкай з класава чуздым ворагам па сапраўднаму бальшавіцкаму азначэнню гэта нішто іншае як скрыўленне класавай лініі бальшавіцкай партыі па бальшавіцкаму азначэнню гэта нішто іное як правы ухіл вось што гэта такое калі глядзець глыбока адкрыта і па бальшавіцку правы ухіл, з якім бальшавіцкія партыі пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу. Галенчык ледзь не сарваў голас, але прымусіў замерці ўсю залу. Ён кіпеў гневам, у ім чулася вялікая сіла. Апейку раптам узяла кволасць. А што калі і белы, калі і беразоўскі гэтак жа, калі яны паддадуцца гэтаму, што ж будзе тады? Апейка хацеў знайсці словы, як адказаць галенчыку, як яго назваць, але не знайшоў. Пачуў раптам ва ўсім целе нядобрую млоснасць спакайней спакайней трэба нагадаў сабе У чым прычына ўсяго гэтага гаварыў цішэй хрыпавата але з цвёрдасцю настойлівасцю галенчык Чаму апенька такі добры, ці па нашаму азначэнню такі неўстойлівы? А прычына тут простая, шукаць доўга не трэба. Толькі сляпыя могуць не ўбачыць яе. Тут невыпадковы ў матэрыялах камісіі ў некаторых выступленнях касаліся асобы некаторых сваякоў апенькі, у прыватнасці асобы яго брата апенькі Савастея. Падабаецца ці не падабаецца некаторам, а мы не можам заплюшчыць вочы на тое, што сам апенька – сам состаіць у родственнай сувязі з класава чуждымі элементамі. Таму ён і абараняе іх і сплош і радам служыць ім, служыць і тайна і адкрыта. Яблыка падае не толькі блізка ад яблані, але і блізка ад другога яблыка. Яны ляжаць радам, і ў гэтым уся прычына апенькавай дабраты. І калі тут у матэрыяле, які паступіў у камісію, пытаюць, ці можа такі чалавек займаць адказны савецкі пост, то я на гэта магу заявіць: не можа. Галенчык адужаў гоман у зале і яшчэ цвярдзей заявіў: не можа. Я лічу, што камісія павінна таксама, сур'ёзна ўзважыць усе даныя і зрабіць свае сур'ёзныя вывады, пра тое, ці дастойны такі чалавек быць у бальшавіцкай нашай савецкай партыі. Партыі, якая павінна быць у абстаноўцы бязлітаснай класавай барацьбы, згуртаванай як адзін чалавек і непахіснай. Я асабіста лічу, што апеньку ў такі адказны момант астаўляць у партыі не можна, не трэба. І заявіў ён праз гоманы крыкі, я буду галасаваць супроць. У апекі грымела ў скронях. Цяпер, калі трэба была яснасць у думках, ён пачуў, што галава яшчэ не налілася тым гарачым, важкім, абвалакло, заняволіла думкі. Толькі грыміць у скронях. Делезя непаваротлівая партыя нястрыманая, няўжо, няўжо можа быць такое. Астатняе было недзе задумкамі, але апейка чуў яго ўсёй істотай, няўжо могуць і вычысціць. Усё раптам страціла рэальнасць, даходзіла да яго як штосьці незразумелае, недасяжнае розуму, грымела у скронях. Праз момант, праз гарачую завалоку ён пачуў гоман у залі і бачыў, як скочыў нехта з месца і здзіўлена голасна кінуў: «Людзі, А што ж гэта ён плёў гэты галенчык? А ўсё ж гэта брахня! Ад стала белы, мабыць, пачуўся звона лоўка аб графін. Ну якое ж скрыўленне! Поп прыходзіў кулацкі сын ахвіцэр, Дык яму ж усе прыходзяць, усе к яму ідуць. Я ажно мо пяць разоў была сама. Чаму ж ён не ўпамянуў? Ды такое, якое ж тут скрыўленне. А па-мойму, савецкая ўлада такая і павінна быць, як Іван Анісімавіч. Выгнаць яго з партіі? Вы чулі? Ды яму дзякуй трэба сказаць. Сказаць, што ў партіі усе былі такія, як ён. Жанчыне запляскалі, а хтосьці крыкнуў: «Вось гэта правільна, Маладзец! І на піку найшла неспадзяваная хваля расчуленасці. Некалькі чалавек цягнулі руки, прасілі слова, блізка ад сцэны з падняты рукой стаяў гайлес, чакаў дазволу, але старшыня белы стукаў па графіне пакуль не прыціхла ў зале. Таварышы, камісія абмяркуе таварыша апейку ўсебакова і аб'ектыўна, спакойна загаварыў белы. Рашэнне наше будзе справядлівае, але я прашу ўсіх весці сябе дысцыплінавана і вытрымана, каб камісія магла працаваць з поспехам. Таварыш Беразоўскі, член камісіі, калі ласка. Беразоўскі, як і седзячы, калі стаў, таксама горбіўся – Важкая галава выдавалася ўперад, у стол упіраліся моцныя кароткія рукі. Вучы глядзелі з-пад лба і збоку здавалася, што яны нядобрыя, злыя, і сам ён здаваўся нейкім хмурным і жорсткім. Ну, я хачу ўказаць тут на некаторыя моменты, сказаў беразоўскі важка і глуха, з которыми я не згодны. Антон Алексеевич Галенчик тут осветлил так, что опейка связан с вооруженными элементами и состоит у родстве с едьми. И он говорил про брата Савастея и не сказал, что у опейки есть еще брат и еще три сестры, и что яны бедняки, эти маломоцные середняки, и не отметил, что батьки опейки снова же самые, что ни на есть пролетарской крови чаму ж ён вось гэта упусціў а по-другое вось ты алексеевич упусціў что за ахвіцера апейка хадатайстваў не сам к нему прыходзілі дзеці са школы вось что послухай ты потым скажаш не даў ён перабіць сябе галенчыку І вось я папутна хачу сказаць яшчэ раз, што ахвіцэры таксама розныя былі. Я табе расказаў уже пра штабс капітана Карабкова, который яшчэ пры царском рэжыме агіціраваў нас за бальшавікоў і пайшоў пад суд нават за это. Або возьми тухачеўскага. Зноў жа гэта белы ахвіцер, дышчэ з дваран, А Ленін не пабаяўся назначыць яго камандуючым. Ты пастой, ты паслухай, Я ж цябе не перабываў. І вось тут жа гэтай гарошка. Гэта хто? Селянін. Бацька яго, не асаблівы сіратняк, вывучыў яго, выбіваючыся сілы ў людзі хацеў вывесці. Вывучыў, зрабіў настаўнікам. За таго гарошку гэта мой начапілі залатыя пагоны. Дык які ж ён гэта ахвіцэр. Зноў жа людзі, як ты чуў, гаварылі, супроць савецкай улады нічога не рабіў, за савецкую ўладу гаварыў. Ты не пішы, галенчык. Ты паслухай, ты падумай, Дык які ж гэта, як ты кажаш, закляты вораг. К таму ж дзеці прасілі, прыходзілі капейку за яго за гарошку, Так што тут твая крыціка пустая. І пра хлопца таго, пра глушака папутна. Тое ж я скажу, калі ён хоча жыць па савецкаму закону, няхай жыве і правільна, што апейка памог яму. Няхай жыве, А то што ж яго, як тое кацяня, яно на бераг задыхана ўжо лезе, а мы яго зноў у раку тапіся. Тут зноў, зноў тваё упушчэнне, таварыш Галенчык. І папутна зноў адкажу пра самога апейку. Ты вось няправільна старайся завесці яго ў тапік, няправільна. Ён, канешне, чалавек не святы, это правільна, але жывучы на зямлі ўсяго набярэся, як той куст пры пуцях і пылу, і шлаку, але ён апейка хорошы чалавек бальшавік галенчык я прашу цябе ты не перабівай ты слухай аб'етам гаворыць усе факты усе надзейныя людзі пацвердзілі гэта з якімі мы гаварылі а вось ты ухапіўся за матэрыялы которые падкінуў можа які-небудзь прахадзімец ці можа быць такі чалавек на савецкім пасту ты пытайся ў мяне а яшчэ падпяваеш нейкаму прахадзімцу не можа. Я не падпяваю. Не падпяваю, абурыўся галенчык. Я, здаецца, даказаў гэта пераканаўча. Нічога ты не даказаў, загарэўся тут абіразоўскі нічога. Вось ты кажаш, не можа. А я кажу, можа. Вось такая моя думка. Таварыш апейка можа быць у партыі. От што? Апейка, які пасля галенчыка не верыў у гэтага не зусім зразумелага прытоенага маўчуна, слухаў яго з раптоўнай уцехай і сумнай вінаватасцю. Вось чакаў апейка ад яго паганага не верыў, А ён глядзі ты, цвёрда сказаў сваё слово. І якое слово, якое разумнае, цвярозае. Апейка быў поўны неспадзяванай удзячнасці. Раптам перастала біць у скроні, пасвятлела ў галаве і пачуў сябе апейка лягчэй, як бы ўбачыў наперадзе свайго жыцця прагаліну. спакайней з давер'ем апейку ўжо слухаў старшыню белага, які відаць хацеў канчаць абмеркаванне. Час позні таварышы, а мы хацелі б абмеркаваць яшчэ аднаго таварыша. Таму я хачу папрасіць быць дысцыплінаванымі, памагаць нам працаваць, а не шумець у зале. Старшыня помаўчаў, і апейка зразумеў, зараз пачне гаварыць пра яго. Белы загаварыў так жа роўна, спакойна, але разважліва. Чыстка. Партыйная чыстка. А што такое чыстка? Чыстка, здаецца, гэта вельмі простае. Ад слова чысціць. Бяры мятлу, лепі густую ды да пацвярдзей і мяці. Чысці, шаруй, пакуль не стане чыста. Зусім чыста. І чым мятла цвярдзей, тым шаруеш цвярдзей, тым здаецца лепей. Усё проста. Белы помаўчаў зноў, а потым заявіў: Проста і няпроста. Проста гэта калі падлога, а няпроста калі людзі. Няма такой мятлы, якая чысціла проста людзей, няма і не будзе. Вось у чым закавыка, І тут штука вельмі тонкая, тут не размахнесся, тут дзесяць разоў трэба прыгледзецца, прывывучыць усё, каб рашыць потым справядліва і, здаецца, па-савецку, па-бальшавіцку. Яно ж і гаспадыня, калі яна добрая, метучы не асабліва размахваецца мятлой. Глядзіць, як бы са смеццем не вымесці ці лыжкі, ці лаптя – А як жа камісія павінна глядзець, каб не аставіць у партыі гэтага смецця і каб разам з тым тут белы загаварыў з націскам не вымесці таго, што вымятаць не трэба. Не толькі не трэба, а не можна. Тое, што патрэбна ў гаспадарцы, што патрэбна партыі бальшавікоў. Вось што такое, калі падумаць, калі добра разважыць гэтая чыстка, вымесці смецце і аставіць усё добрае. А той, хто вымятае не толькі смецця, а і добрых партыйцаў, той робіць не меншае зло, чым той, хто пакідае смецця. Вось гэтага давайте і паглядзім на ўсё жыццё таварыша апейкі. Давайте паглядзім, хто ж такі таварыш шапейка. Таварыш Беразоўскі гаварыў, хто яго бацькі. Ён правільна гаварыў, тут карціна ясная, няма чаго паўтараць тое, што вядома. Але давайте паглядзім на жыццёвую дарогу самога апейкі. Ён дзіця бедных бацькоў, пастух, касец, новобранец – солдат у акопах чырвонаармеец. Тут вельмі важна, што ў чырвонай арміі ён не адбываў службу, а служыў не шкадуючы сябе, быў ранены. За савецкую ўладу чалавек праліў кроў. Для савецкай улады ён стаў камандзірам, стаў агітатарам. Год за годам перабіраў белы ўсё апейкава жыццё. Пакуль не падвёў да вываду, Усё, чаго дабіўся апейка, ён дабіўся, дзякуючы савецкай уладзе і таму, што па-сыноўніму служыў ёй. І само апейкава жыццё, якое нядаўна пад недаверлівым зняважлівым позіркам галенчыка выглядала нікчэмным, брудным, цяпер разгортвалася, як, няхай невыдатна асабліва, адкрытае людскім вачам і віднае ад краю да краю поле. І вось такое жыццё таварыша апейкі нібы падвёў рысу старшыня белы. Толькі адна вялікая паганая пляма. Гэта яго брат, кулак. Родны брат кулак. Лака па свайму становішчу, як мы ведаем па свайму духу. Скажу проста такое сваяцтва насцярожлівае і прымушае найбольш уважна прыглядацца да таварыша апекі. І я вось тут разумею недаверлівасць таварыша Галенчыка насцярожыла гэта. Я і сам з асаблівай увагай вывучыў гэтую частку апейкавай біяграфіі. Гэта вельмі важна для высвятлення асобы таварыша апейкі – На тым, якія адносіны ў апейкі з братам мы можам меркаваць, хто ж сам такі апейка. Таварыш вось галенчык сказаў, што з адной яблані яблыка ад яблыка падае недалёка, сказаў нават, што ляжаць радам. Ну гэта правільна, што тычыцца да яблык, але людзі не яблыкі, Людзі могуць быць і разам і могуць быць па розныя бакі барыкад. Таму мы ўважліва праверылі, блізка ці далёка адзін ад аднаго браты апейкі праверылі. Сё я магу сказаць упэўнена цяпер, што браты можна сказаць ідут зусім рознымі дарогамі. Але разам з тым камісія указвае таварыша апейку, што ён вінаваты, што не спыніў своечасова брата што даў яму вырасці вось у такога вырадка ў кулака. Гэта ёсць віна таварышу апейку. І мы указваем яму на гэта. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук